Antau longe, en malgranda domo, ce la rando de arbaro, vivis malricia familio. Quancam ili havis tre malmulte, ili festis Christnascon entusiasme. Ili dehacis abieton el la arbaro, cae portis gin en la domon. Sed char ili ne havis monon por luxajoe, la arbo restis nuda, cromie je quelcae simplae heimvaritae ornamajoe. Ciam la Crisnasca vespero al la familio en felice revante pri la venonta tago. Sed ili nesciis pri siae neatenditae gastoi. Araneoi, kiwi logias en la domo, estis stivolemai pri la novajo. Ili rampis el siae cash cae comensis esplori la abion, grimpante supren cae mal supren, laugiae brancioe. Dum ili movigis, ili texis delicatain retoin tra la tuta arbo. La sequan matenon, ciam la familio vecigis, ili vidis sian arbon covrita je ajoi. Unue ili estis iom malgioiae pro la malordo, sed tiam ocasis miraclo. La sun radioe trafis la retoin, cae ili eclumis, ore cae argente. La arbo ecbrilis cun bellezzo, cium ili neniam antaue vidis. Lau legendo, citiu transformo estis la laboro de bona spirito, au ec de la Christa infano mem, ciu benis la familion per miracla donatso. Ecte tiam, la familio credis che araneoe portas bon chanson, ca ili comencis ornami siain cristnascain arboin per brillantai ornamajoi, quiui similas al aranae ajoi. Tio estas la comenzo de la tradizio, usi kiel ornamajoin, orain cae argentain fadenoin sur la iula bio. En quelcae partoi de la mondo, precipe en Ucrainio cae Germanio, homoi daure honoras citiun legendon. Tradizie, ili cachas malgrandan araneon au similan ornamajon en sian crisnas carbon. Oni credas che tiu kiu trovas cin ricevos bon chanson dum la venonta jaro. Citiu raconto estas bela memorigilo pri la magio de kristnasko. La Cristnasca Araneo instruas al ni che ec la plei simplai aferoi en la vivo povas farigi mirindai per amo cae lumo. Citiun Crisnascon eble texu vian propran bonchanson per brilae fadenoi, cae araneeto en via arbo.